ธรรมสวัสดียาบเช้าทุกทุกท่านเนาะ早上大家好大家早上好ก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะ ที่เราได้มารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติธรรมนะ今天是第二天我们来一起认佛เท่าที่เคยสอนปฏิบัติธรรม ก็มีข้อสังเกตว่าช่วงสองสามวันแรกนี่แหละนะเป็นช่วงที่เราปรับตัวปรับใจในการปฏิบัติธรรมอ่อ我很多禅修啊记者可以看到就是第一、第二、第三天就是我们要调整我们自己身体核心โดยเฉพาะคนใหม่ๆเนี่ยสองสามวันแรกก็ปรับนะปรับเรื่องการตื่น การทานอาหารการปฏิบัติน特别是新来的人要适应很多啊，比如说早起床啊、吃饭啊。หรือว่าเนี่ยโอ้มันต้องทำทั้งวันนะมันก็มีความเมื่อยล้านะแต่พอเราทำไปสักสองสามวันเนี่ยมันจะเริ่มอยู่ตัว还有用功呢，也是整整天 我们用功，所以可能有疲劳，但是过了一会儿，我们会适应的。嗯，毕竟่จริเหมือนใครที่เริ่มออกกำลังกายก็เหมือนกันนะวันแรกเนี่ยมันจะล้ามากนะวันที่สองเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะเริ่มปรับตัววันที่สามก็ดีขึ้นแล้ว运动的人也是，如果刚刚开始第一天啊，可能很很疲劳、很累， 好，第二天那个你说，觉得身体很很痛啊，但是慢慢越来越好。อย่าเพิ่งไปกลัวล่วงหน้านะ不要先害怕。บางคนก็ไปคิดล่วงหน้าว่าต้องเดินเยอะๆนี่ขาจะเป็นอะไรหรือเปล่า ต้องนั่งนานๆหลังขาจะเป็นอะไรไหม有一些人已经先想了，我我我要进行走 整天是不是那个受不了啊？那个脚太疼了，或者整天打坐打坐啊，背很疼。ความคิดคนนี้มันทำให้เรากลัว พอเรากลัวมันก็เลยทำให้เราไม่กล้านะที่จะนะทำความเพียรต่อ这些念头呢，是让我们啊害怕 当我们害怕了，我们就没有啊，没有勇勇气，没有勇敢继续用功。ทำไมมันถึงกลัว เพราะมันรักร่างกายมากเกินไป为什么我们害怕呢？是因为我们太爱我们这个身体了。มันกลัวร่างกายจะเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่จริงมันกลัวไปเองนะ我们怕我们身体就 啊有病有不舒服，其实呢，他是自己就是他他本来不是这样。นะไม่ต้องกลัวร่างกายเขาปรับตัวของเขาได้นะถ้าเราปรับใจนะปรับใจยอมรับว่าเออเรามาที่นี้เราเตรียมใจนะอะไรจะเกิดขึ้นนะ ก็เรื่องของมันนะ只是我们要先调整我们的心接受所有的状况不管是什么升起我们只需要接受ลองปรับใจดูว่าเออเรามาเรียนรู้นะเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่แหละนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะลองเรียนรู้ศึกษามันดู我们要有一个观点想 我们要想，我们来学习，用功修行，不管是啊有什么升起，有什么发生，我我要接受，然后跟他学习一下。เนี่ยเราอาจจะนั่งนานหน่อยหรืออาจจะเดินเยอะหน่อยนะ ที่จริงมันก็บริหารร่างกายไปด้วย แล้วก็ทำให้จิตใจนะ มันมีความ มีสมาธิมากขึ้นไปด้วยนะ 啊，我们有可能做的比较长，进行走的也比较长，但是这个也是好像锻炼身体，也可以让我们心更强。เราทำอะไรซ้ำๆนะเพื่อให้จิตใจมันจำกับสภาวะหรือว่าจำในการกระทำนั้นให้มันได้ชัดเจนขึ้นนะ我们做我们用功呢就 啊做这些事情啊，就是重复是为了是为了啊让心能记住啊这些状况。แต่บางครั้งพอทำอะไรซ้ำๆเนาะจิตจิตบางครั้งมันก็ไม่ชอบมันก็เบื่อ但是当我们重复，那个心可能心好 บางทีก็เป็นธรรมดา เพราะว่าโดยปกติบางคน พอเบื่อก็เปลี่ยนไปเลยไม่อยากทำไปเลยนะ这是正常的啊一般人呢啊有厌烦心无聊他就马上改变不想做了เคยรู้จักความเบื่อไหม你们知道无聊吗 จริงๆนะความเบื่อนี่ก็ มันหลอกคนได้เก่งมาก无聊很会欺骗人นะเบื่อปุ๊บเอ้า เอาอะไรมาเล่นสักหน่อยที่มือถือเลยนะ无聊了就拿手机玩一玩เล่นอะไรภาษาจีนก็ใช้อะไร่信微信นะเล่นอ่าเล่นเกมบ้างเลยนะนาะ ถ้าไทยก็ Facebook YouTube เลยนะ泰国เ们า Facebook YouTube หรือเนี่ยโทรศัพท์เราเบื่ออ่ะโทรไปหาคนนั้นคนนี้มาชวนคุยนะเนาะ或者或者可以可能找找人就是跟跟他说话打电话เบื่ออ๋ออกไปเที่ยวตลาดออกไปเที่ยวห้างดีกว่าอ 就觉得无聊，出去啊市场、超市逛一逛。คือพอมันเบื่อมันจะคือสภาวะที่ไม่อยากอยู่กับตัวเอง ไม่อยู่ไม่อยากอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ มันอยากจะหาอย่างอื่นทำ无聊的状况就是我们不想再不想跟我们自己住了，就想想做其他的事情，找找其他人，找其他的事情做。 เวลาเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะยกมืออยู่ พอมันเบื่อไม่อยากยกแล้ว ยก用功也是一样，当我们做手部动作啊，觉得无聊了，不想正不想再做了。เดินจงกรมอยู่ก็เหมือนกันนะเดินอยู่ไม่เห็นได้อะไรเลยนะเบื่อ进行也是一样哦，可能哦身体的无聊，想哦 什么都不能得到我不想再进行了ความเบื่อนะ ถ้าเราถ้าเราเป็นทาุมันจะต้องไปนะ มันจะพาเราเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไป如果我们一直当无聊的努力啊那我们要一直改变就是就是跟着他改变อาจ่รย์มาก็เลยว่าเรารู้จักความเบื่อจริงหรือเปล่า 啊，尊者问我们：我们真正的理解无聊吗？ถ้าเรารู้จักความเบื่อจริง ๆ นะ เราจะไม่ปล่อยให้เขามาครอบงำใจนะ如果า们真正的理解เ知道他，我们就不让คือเราก็แค่รู้ว่ามันเบื่อ แต่เราเองก็ยังต้องทำหน้าที่ของเราอยู่ 无聊，但是我们还继续做我们要做的事情。นะเวลาปฏิบัติธรรมเรายกมืออยู่เราก็ต้องยกต่อเราเดินเราก็ต้องเดินต่อ比如说我们正在用功我们做啊手部动作我们还要继续做或者进行我们也还要继续走นะเพราะว่าเราตั้งใจมาแล้วอันนี้คือหน้าที่ของเรา因为我们已经来到这里了 คล้ายๆเหมือนเด็กนักเรียนเนาะเออตอนเวลาเรียนนะพอเบื่อครูสอน ก็โดดเรียนไม่เรียนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความรู้ตรงนั้น好像啊小朋友学学生啊当他学习如果有无聊不想不想学了然后就啊好好 不学了，那他就不能得到那个啊教育。ลองทำไปดูแล้วเราจะเห็นว่า ความเบื่อมันก็ไม่เที่ยง我们试试啊看一下，然后我们就看到那个无聊也是无常。嗯，บางทีมันก็มีอย่างอื่นเข้ามาแทรก有的时候也有可能也有虾 状况的升级แต่บางคนก็เนียนคืออะไร อ่ะ เขาให้ยกมือก็ยกมือ ให้เดินก็เดินหนีความเบื่อโดยความคิดเอา但是有些人也就是对那个无聊很厌烦，然后就想逃避，但是还是要进行做手部动作，然后怎么逃避呢？就 胡思乱想了。ใช่ไหหนีหนีด้วยความคิดไปหาคิดอะไรแบบสนุกสนุกคิดอะไรแบบเพลินๆ先寻找事情想一想อแล้วก็เป็นการหนีโดยใจนะอาจรูปแบบทางกายไม่ได้หนีแต่หนีโดยใจออกไปอ๋อ也是一种就是心逃避啊虽然身体还还是做但是心已经逃避了 กลับมาเร็วๆนะอย่าให้มันไปไกล อย่าให้มันไปไกลกลับมารู้สึกตัวเร็วๆเราเคยพลาด回来不要让า跑得很远เนี่ยคือเราฝึกแบบนี้นะสติมันจะเร็วขึ้นนะ我们要这样的这样的练啊练习这个觉性越来越快ความคิดมันจะสั้นลง我们 เนี่ยพอเราฝึกแบบนี้เรียกว่ามันทำให้เราไม่หลงไปไกลนะ如果我们这样的练习的话呢，我们我们念头就不会跑得很，我们心就不会跑得很远。嗯，เนาให้เราฝึกแบบนี้ มันจะเบื่ออ่ะก็ไม่เป็นไร ก็อยู่กับมัน มันจะคิดก็ไม่เป็นไรอ่ะ ก็กลับมาใหม่ 如我们我们就这样用用功了精进，如果厌烦啊或者无聊也没关系，回来有念头也没关系，回来。เนาะมันจะชวนเราคิดสงสัยนั่นนี่อ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะรู้ว่ามันสงสัยนะ念头可能啊带我们想啊有怀疑也没关系，只是要知道啊有怀疑。 หรือแม้แต่ร่างกายเนาะมันเจ็บปวดเมื่อยอะเบื้องต้นก็ให้ทนไปสักนึงทิศนึงก่อนอ่ะ身体也是啊，刚刚开始用功，他可能不舒服、有疼、有痛，但是啊，当当有有疼呢，我们要先忍耐一下。ถ้าเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะว่ามันร่างกายมันเริ่มไม่ไหวแล้วถึงเปลี่ยนท่าเนี่ย 如果我们要换个姿势的话，那就是身体受不了了才换。เราต้องลองฝึกนะลองฝึกเพราะว่าบางทีพอมันเบื่อปุ๊บเนี่ยมันจะอยากให้จิตมันเปลี่ยนแต่ถ้าเราทนมันไปสักหน่อย แล้วก็ทนในความเจ็บปวดเมื่อยไปด้วยนะเเรราียอ我们要练习啊要要 มันเจ็บปวดเมื่อเราก็ทนมันไปสักหน่อยนะ虽然他他可能有有疼有痛，但是我们还要啊忍耐。เราก็จะนั่งได้นานขึ้นนะเดินได้นานขึ้นนะ我们会啊越来越就是用功越来越长时间时间越来越长แต่จริงก็ไม่ใช่เราวัดว่าใครปฏิบัติดีกว่ากันด้วยการที่ทำได้นานกว่ากันก็ไม่ใช่นะ 但是我们不可以说啊谁啊用功越呃很长是修得好，那也不不算是。แต่เราทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ฝึกดูว่าไอ้ที่มันปวดเมื่อยแล้วมันจิตมันอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นของจริงหรือของปลอม但是为什么我们要这样的修呢？我们要看，当我们有 苦受就是有痛有疼，它升起了，然后我们想换那个是真的或者是假的。บางครั้งมันก็ปวดจริงเอ๊ะแต่ที่จริงไอ้ใจที่มันไม่ไหวมากกว่ากายทีมันไม่ไหว有有的时候它真是疼的，但是那个受不了了，不是身体，只是心，而是心。แต่พอ ต่อรองมาสักหน่อยนะทนไปสักหน่อยเอ๊ะมันก็ยังไหวนะอ่าคืเราก็เห็นอ้อเกือบเกือบเสียทางไปละ มันมาหลอก เกือบเสียทางหน่อยนะครับภาษาอังกฤษนะ几 อันนี้มันจะสนุกแบบนี้สนุกเออมันหลอก แต่มันเราไม่หลง这样的用功很有很有趣的，因为那个烦恼习气会来欺骗我们，但是我们没有跟他跑。แต่ก็ต้องระวังนะบางทีพอทำแล้วมันชนะ บางทีมันก็จะมันจะหลงอีกแบบหนึ่งหลงไปดีใจ หลงมาแบบกูเก่งอะไรนะ 但是也要小要注意，要小心，因为当我们啊、没有跟烦恼习气跑的话，我们赢了，我们可能觉得啊、我们很很厉害，而且很高兴跟着那个高兴跑。คือมันเกิดขึ้นเราก็รู้มันนะไม่ใช่ว่าห้ามให้มันไม่เกิดนะอารมณ์พวกนี้เนาะ 所有的状况，如果它升起，我们也让它升起，然后我们只是知道。ดีใจเราก็รู้ว่าดีใจภูมิใจก็รู้ว่าภูมิใจนะ高兴我们也要知道高兴啊得意骄傲骄傲也也是只要知道有骄傲คือเราจะเรียกว่าไงฝึกให้ไม่หลงไปทั้งด้าน บวกแล้วก็ด้านลบกันครับอืม我们我们用我们练习不要啊、呃、跟着那个好或者不好迷สติเนี่ย มันจะเป็นกลางทั้งสภาวะนะสุขก็ดีทุกข์ก็ดี นะ ชอบก็ดีไม่ชอบก็ดี มันจะรักษาความเป็นกลางตรงนี้ไว้学习它它会让我们在中道不管是苦或者乐 或者好不好，但是总决心会保持我们在中道。ชอบไม่ชอบก็ไม่หลงไปกับมัน不喜欢也没有跟着他跑ไม่ใช่ว่าจะให้มันไม่มีนะ มันมีก็ได้ แต่เราก็จะกลับมาเป็นปกตินะ也不是啊、呃，不要让它升起 啊，他可以，他有是有的，但是我们可以有平常心。ไม่ใช่ว่าเราจะแบบอืมทำท่าให้มันนิ่งๆทำท่าให้มันเฉยๆอะไรไม่ใช่เนาะ我们也不是装样子啊，就好像很平静啊，或者宁静。บางทีเวลาปฏิบัติธรรมอ่ะบางทีเราก็จะไปดัดแปลงจิตใจให้มันผิดธรรมชาตินะ当我们啊修行 我们不要改变心，就是不要说，不要改造心。นะระหว่างเนาะแบบไม่ต้องแบบทำให้แบบทำใจซึมซึมทำใจนิ่งนิ่งอะไร不要不要弄心好像啊呆呆的太太宁静了，平静。 เอาใจธรรมดาเอาใจธรรมชาติ เอาใจแบบที่เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละ哦，我们只是要心，好像他那样的本来本来是自然的心。ใจแบบนี้แหละ เหมาะแก่การบรรลุธรรมที่สุดนะ正常的心是是对啊是对开很容易开悟。รู้จักไหม ใจธรรมดานี่แหละเป็นแบบไหน正常心是怎样呢แล้วเราก็เนี่ยเรียกว่าเราก็รู้มันอย่างที่มันเป็นเนาะ那我们只是知道它的它是它那样的มันโกรธก็รู้ว่าโกรธนะมันชอบก็รู้ว่าชอบนะ有生气就知道啊有生气 他喜欢就知道喜欢มันเบื่อก็รู้ว่ามันเบื่อนะ无聊也知道他无聊รู้ไหม知道吗รู้หรือเปล่ามันง่วงตอนนี้รู้ไหม知道吗现在困หรือมันฟังไปก็สงสัยอะไรก็จะ一边听一边怀疑ก็รู้มันลงไป แต่ที่มันเป็นนั่นแหละ只是知道它它是怎样就知道อันนี้คือเราก็รู้ทั้งร่างกายเนาะเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกาย เราก็รู้สึกตัว เวลาใจมันไหวไปมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมา เราก็รู้สึกตัว我们知道身我们身体动我们要知道心动也要知道เนี่ยลองฝึกทำแบบนี้ทั้งวัน จิตมันจะมีงานทำาทั้งวันเราต我们ง这样้用功练习啊，心心就整天有有工作。งานตอนนี้คืออะไร งานคือการเรียนรู้ความจริงที่มันอยู่ในกายในใจ นี่แหละ我们工作是什么呢？就是学习在身心上的实相。ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะ ธรรมะอยู่ในกายในใจเรานี่แหละ 法不是在哪里，法是在我们身心上。ไม่ได้ไปอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้ไปอยู่ที่วัดเลยนะ法不是在经上、书经或者在啊道场、寺庙。ตรงนั้นก็เป็นธรรมะโดยสมมุตินะ那个也是啊讲明法。 คือสมมติให้เป็นภาษาสมมติให้เป็นรูปแบบอะไรนะ我们假设这是语言，这是啊，是行。 แต่ธรรมะที่ตรงที่สุดคือ ธรรมะที่ไม่ต้องมีภาษา但是其实啊，最直接的法是没有语言的。อย่างเวลาเราบอกเวลารู้สึกตัวนะเวลาเห็นสภาวะธรรมเนี่ยมันเป็นแค่รู้สึกนะ ไม่ต้องพูดว่ามันคืออะไร เนี่ย จะเพียวที่สุดเลย当当我们觉知呢 如果没有没有语言，只是感觉觉知，那个是很很纯洁。มีโยมคนหนึ่งนะคนไทยเขาเขาจำอะไรบางอย่างไม่ค่อยได้แต่เขารู้อยู่ข้างในมาว่าไอ้แบบเนี้ยดีนะรู้ แต่มันพูดไม่ออกมันคิดไม่ออกเอ่อ有有一位泰国人啊他因为有呃得一种病然后他 不可以，他的记忆有点有点差了，不可以想，不可以记住很多，但是他心里面知道感觉到，对读者来说，他他觉得这个是很好的状况。คืออย่างเวลาเราปฏิบัติแล้วมันเจอสภาวะอะไรบางทีเราไม่ต้องไปเรียกชื่อ ว่ามันเรียกว่าอะไรมันคืออะไรก็ได้当有一个状况或者境界升起我们不要取个名啊我们只需要知道它เพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันมาก่อนภาษาเนาะ其实啊觉知感觉它是先先来นั้นแบบเทคนิคแบบหลวงพ่อเทียนก็เลยแบบประมาณว่า เราทำอะไรเราก็ไม่ต้องไปบริกรรมไปด้วยว่าอันนี้กำลังเดินกำลังยกมือกำลังอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปบริกรรม所以呢，修行的方法，我们不要心里面不要念啊，我正在进行进行或者做手部动作。ที่จริงแม้แต่อารมณ์ข้างในก็เหมือนกันนะบางทีเราก็พูดให้เข้าใจเฉยๆว่าเอ๊ะกำลังโกรธ แต่จริงถ้าดูจริงๆ แค่รู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันมันสั้นที่สุดเลยอ๋อ心情绪新的情绪或者状况也是一样，我们不要取取个名，比如说，其实那个生生气，不要用词生气。如果我们真的观的话，它只是一个一种状态。แต่บางทีจิตมันก็ห้ามไม่ได้ มันก็หยิบมาเป็นสมมุติเป็นภาษาของมันเอง เราก็ไม่ต้องไปโอ้ไม่ดีไม่ชอบนะ但是西呢也不可以控制他他我们也不可以啊说你不要说啊名字啊他他自己来也是自己来没关系การมีสติเนี่ยรู้กาย รู้เวทนา รู้จิต รู้ธรรมเนี่ย เป็นสภาวะที่แบบฝึกหัดให้เราได้รู้นะ我们要有决心知道身心受身受心法แต่พระเจ้าก็บอกว่า พอเราฝึกสติ ไปในแบบนี้บ่อยนะ มันจะถอนความพอใจ และความไม่พอใจ ออกจากโลกเสียได้ 佛陀说让我们这样的用功，就是啊、呃、提高我们的觉性，我们慢慢会离开满啊、呃、在世界上满意不满意的的感觉。ออกจากโลกในที่นี้คือออกจากการยึดมั่นถือมั่นว่าในในกายในใจของเราเนี่ยแหละ离开世间是什么意思呢？就是啊、呃、离开执着。 在我们身心上执着。ถ้าไม่มีความยึดมั่นในกายในใจว่าเป็นเรานะมันก็จะไม่มุดยึดมั่นสิ่งอื่นว่าเป็นเราเป็นของของเรา当我们不执着身体和心是我们了，那什么我们都不执着了。ถ้าเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจนี้ก็เข้าใจทุกอย่างในโลกนี้如果我们理解我们自己的身体和心，那 世界上啊所有的事情我们都会理解นั่นก็เลยเราเรียกว่าเรามาเรียนธรรมะที่ที่รัดที่ตรงที่สุดเลย所以我们来学这个法是啊最短的路很直接的บางคนอาจจะไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาอะไรมาก่อน ก็อย่าไปกังวลนะเนี่ยพุทธศาสนาจริงคือกายคือใจนี่แหละ 有些人可能没有学过佛教，你们不要担心，因为真正的佛教就是我们身体核心。是啊，有有觉性啊，知知者觉觉醒者喜喜悦者的人，那就叫佛教。嗯。 <laughs> วัดวาอารามเนี่ยเป็นสมมุติ道场寺庙是假的นักบวชแบบนี้ก็เป็นสมมุตินะ师傅也是假名แต่ใจที่รู้ตื่นเบิกบานน่ะเป็นของจริงแต่เนี่ยเราฝึก ปลุกใจให้มีพุทธะขึ้นบ่อยๆเนาะ我们要这样的啊练练习醒，让我们心醒过来。นะก็ลองมาพิสูจน์มาทำตรงนี้ ให้มันเยอะๆแล้วเราก็จะเข้าใจของด้วยตัวของเราเองนะ请大家自己啊体会然后我们啊就可以自己理解体验一下ที่หลวงพ่อคงเขียนท่านบอกว่านะ ปฏิบัติธรรมนะไม่มีคำถามมีแต่คำตอบนาาจร那田长老说啊修行没有问没没有疑问只有答案แล้วเราเนี่ยแหละ เป็นคนตอบตัวเราเองนะ ไม่ใช่ให้ให้คนอื่นตอบเรานะ我是自我们是自己啊自己回答我我们的那个问题那个疑问，不是找其他人。 ถ้าเราตอบตัวเองเราเห็นจริง ๆ เนี่ย มันจะมั่นใจ当我们可以自己回答自己，那我们会有信心。แต่นิดนึงนะต้องเผื่อใจ นิดนึงบางทีแรกๆ มันก็เหมือนอาจจะใช่ เราคิดมั่นใจ แต่พอภาวนาไปเรื่อยนะอ๋อมันก็จะเห็นไอ้ที่คิดว่ามันรู้นะมันก็ยังรู้ไม่ถูก但是尊者提醒我们一下 当我们有信心的时候啊，也不要太信心，因为后来我们可能发现，我们信心的那时也可能不是，也可能不对，还不是全部对。มันก็ไม่ได้ผิดมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นตามขั้นตอนตามสภาวะ也不是错，它就是这样了，就就啊，它它就有次第有程度。 เหมือนเราเรียนภาษาเอาภาษาที่เราเรียนตั้งแต่เกิดนี่แหละอย่างคนไทยก็รู้ภาษาไทย คนจีนก็รู้ภาษาจีนเลยนะ好像我们学习语言啊，比如说泰国人，我们也学泰泰语；中国人我们学汉语。เราก็ว่าเรารู้นะแต่ถามว่าเรารู้ถึงที่สุดได้ยังก็มันก็ยังไม่ถึง我们觉得哦，我知道，我用这个语言我已经知道了。 但是我们也还不是，还还很还有很多就是更高更高的程度，还有很多我们不知道。ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันอ๋อมันก็เหมือนรู้แต่จริงมันก็ยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกเยอะอีก修行也是一样好像我们知道了但是还是有很多还不知道ไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกแต่มันก็คือสภาวะมันเป็นแบบนี้ในการปฏิบัติ没有说是错或者对 啊，但是这是一种境界，境界就是这样。那啊，有高保同款，OK 啦，今天时间差不多几公里。